Miri dobro, poštovani slušatelji, 17 je sati i jedna minuta, dobro vam večer, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Nismo se dugo čuli, obično mjesečno uvijek progovaramo ovo vrijeme o temama koje se odnose na Franjevački svjetovni red i na Franjevačku mladež, tako će biti i danas. U idućih 45 minuta imamo i goste, s nama su danas e, gospođica Daniela Rebac iz Franjevačkog svjetovnog reda, Dubrava, Hercegovački Franjevci, kako bi se reklo kolokvijalno, Daniela, dobrodošla. Hvala I tu je Mislav Cvitković, pomladak, Framaš, govorit ćemo i o Frami zato što mislimo da je Frana neizost, Frama neizostavni dio naše svakodnevice, pogotovo nas koji smo izišli iz Frame i ušli u Franjevački svjetovni red. E, Mislava je dobrodošao. Hvaljeni Marija. No prije nego što progovorimo o njihovom životnom iskustvu, o tome kako su upoznali e, Krista u Frami u Franjevačkom svjetovnom redu, e, osvrnut ćemo se i na jednu obljetnicu, na jednu godišnjicu, naime prije 50 godina rođena je naša sestra Azra Kristina Ljumanović koja je ostavila veliki trag u našem Franjevačkom bratstvu, prvenstveno na Kaptolu. Ona je rođena 31. svibnja 1950 godina je, tako da ovom prigodom obilježavamo evo 50 godišnjicu njenog rođenja, odnosno 10 godišnjicu njezine smrte, smrti, a tko je ona bila, čim se bavila, najbolje da sami poslušamo u riječima onih što će neki, drugo, neki drugi reći o njoj. Tekst koji slijedi napisao je Azrin otac dr. Jakub Ljumanović. Kurikulum vite Azra Ljumanović rođena je 31. svibnja 1958. u Zagrebu. Živjela je s roditeljima otac primarius dr. Jakub Ljumanović i majka doktorica Ruža rođena Martinčević u Čakovcu do 1963. godine kada se seli u Zagreb gdje živi do smrti. Vrtić, osnovnu školu, nižu glazbenu školu i gimnaziju pohađala je u Zagrebu. Maturirala je na prvoj gimnaziji 1977. godine. Upisuje studij filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prekida studij u trajanju dvije do tri godine te zasniva radni odnos. Ponovno nastavlja studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a istovremeno upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Obranom vrlo uspjele diplomske radnje Isusova nježnost kao utjelovljeno Božje milosrđe u Lukinu evanđelju kod profesora doktora Bonaventure Dude 23. svibnja 1989. postiže diplomu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a iste godine 27. rujna diplomira engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Za vrijeme studija daje instrukcije iz stranih jezika, a nakon studija radi kao prevodilac za razne izdavačke kuće, a najviše za kršćansku sadašnjost. Za života je objavila zbirku pjesama pod naslovom Nada je tamo gdje je nema. Spektar Zagreb 1983. Na posljedku se zapošljava na srednjoj školi za tekstil, obuću, kožu i dizajn kao profesor vjeronauka. Na tom radnom mjestu ostaje do smrti koja je nastupila 17. svibnja 1998. Uz oca Jakuba, umirovljenog kirurga, Azra je imala polubrata Kemala i polusestru Alemu. Majka Ruža umrla je 27. rujna 1998. to jest četiri mjeseca nakon Azrine smrti. 17 sati i 10 minuta i dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu i o Franjevačkoj mladeži. A protekli mjesec bio je dosta aktivan e, kad govorimo naravno o aktivnostima hrvatskih e, Franjevaca diljem Hrvatske. Bio je to i Marijanski mjesec tako da i Franjevačka mladež je bila dosta aktivna. A što se točno dogodilo nedavno u Jalžabetu reći će nam nacionalni ministar brat Vit Mato Batorović kojeg ovog trenutka pozdravljamo u Osijeku. Čujemo li se, Mato? Na, izgleda smo ga izgubili ili čujemo li se? Halo? Mato, čujemo li se? Izgleda smo izgubili vezu. Ništa pokuša, pokušat ćemo malo kasnije, poslušat ćemo još jedan glazbeni broj, a onda ćemo naravno ponovno pokušati uspostaviti kontakt sa Matom koji nas očekuje u Osijeku. nowym svijetom Sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih rana Umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz bláta. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli, sve dok me tvoje bol Sve dok mi tvoje svjetlo nije Sve moje rastjeralo tmine Samo tvoje

17 sati 13 minuta, nadam se da sad imamo na izravnoj telefonskoj vezi brata Matu Vida Batorovića, nacionalnog ministra u Osijeku. Čujemo li se Mato? Evo. Pozdrav. Pozdrav i vama i svim slušateljima Radio Marije i članima Franjaskog svjetovnog gleda i Franjevačke mladeše. Mato, moramo progovoriti o jednoj vrlo važnoj temi. Da. O hodočašću Franjevačkog svjetovnog reda, o nacionalnom hodočašću fsr i Frame u Jalžabet koje se odigralo proteklog tjedna. E, kakvi su tvoji dojmovi? Zaista ljudi s kojima smo razgovarali su iskazivali samo oduševljenje. Čini se da je zapravo sve što se tamo dogodilo i nadmašilo ono što smo očekivali. Pa evo, ja sam isto zadovoljan jer i lijep broj se je odazvao preko 800 članova Franjačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Zatim, što je, mislim, jako lijepo, tamo se cijelo mjesto Jalžabet, valje i župa i općina uključili u to i zaista su nas primili prijateljski, objeručke, i živjeli smo zajedno jedno e, franjevačko e, ono, jedno zajedništvo e, u pjesmi Radosti i veselju i naša braća i sestre zaista to doživljavaju kao jednu malu duhovnu obnovu. Mhm. Kakav je bio program? Program je bio takav da smo se najprije sastali u školskoj sportskoj dvorani i tamo smo malo prozborili o prošlogodišnjem prvom nacionalnom kongresu FSRA i Frame koje je e, imalo temu milosredno djelovanje e, FSRA i Frame u Hrvatskoj danas i zapravo smo i ovo stavili kao nastavak <clears throat> toga razmišljanja o milosrednom djelovanju tako da je tamo nacionalni predsjednik Frame E, Lovro Sučić i ja smo o tome progovorili, bili su jasno pozdravi. Potom je bila procesija prema crkvi i u crkvi bila oslabljena sveta misa koji je predvodio također član Franjačkog svjetnog reda, varaždinski biskup e, Monsignor Mrzljak e, sa više od 20 naših duhovnih asistenata. U poslijepodnevnim satima bio je program u kojemu su naša bratstva, znači i članovi FSR i Frame i svih pet područja prikazali djelovanje na milosrednom djelovanju, znači Caritasu i drugim e, načinima pomaganja bližnjega u cijeloj Hrvatskoj i uz zabavni, da ne kažemo, program u kojemu je sudjelovala Frama, predvođena Varaždinskom Framom, zatim kulturno umjetničko društvo Jalžabet, odnosno Elizabeta iz Jalžabeta. i tako da negdje do iza četiri sata smo to zajedništvo imali i svi su otišli radosna i vesela srca u svoje zajednice i braće i sestre su govorili da bi to trebalo svake godine bar nešto imati na nacionalnom planu, pa eto vidjet ćemo, na godinu ćemo sudjelovati u svefranjevačkom susretu koji će biti u rujnu i tako, uvijek ćemo nešto naći. Mato, evo, ja sam bio i na nacionalnom kongresu Frame i FSRA, ovaj, Alžabet je zapravo nastavak ja bi se usudio reći takozvane žive suradnje između Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Dijeliš li ti ta iskustva? Ja dijelim i zaista vidimo e, mi na višim razinama, znači nacionalna vijeća, pa evo i područna, su tu suradnju e, zbilja e, dobro živi se, organizira se, a evo kad su ovakovi susreti onda se pokaže da i mjesna bratstva isto žive to zajedništvo i da se jedni na druge oslanjaju. Sada su upravo mjesna bratstva Franjačkog sjetnoge reda i Frame Varaždina bili domaćini. Oni su nosili teret dana uz organizacijski odbor u kojemu su i članovi iz Mjesni mjesnih bratstva Varaždina, ali iz nacionalnog vijeća i e, članovi iz Zagrebačkog bratstva koji su ja sam tamo se i zahvalio njima koji su podnijeli žegu dana u tome mhm. našem susvetu susretu. Oni plodovi koji se vide odmah na licu mjesta, to je ta radost e, zapravo i nada koju donosi duh svetoga Franje preko Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Kako su reagirali župljani u Jalžabetu? <clears throat> župljani u Jalžabetu pa već su pokazali u organizaciji dobrodošlice, e, to je bilo, žene su pekle kolače. Oni su vatrogasni dom nama otvorili da imamo gdje se eh, zadržavati, to je cijeli dan bilo osvježenja i tako, mhm. evo škola je dala svoju dvoranu da možemo sudjelovati kulturno umjetničko društvo je cijeli dan zapravo bilo uz nas. Ja vjerujem da je nas na svetoj toj misiji bilo preko tisuću i više, da je eh, pola mjesta. Oni su pokazali radosti time što su prozore okitili kud je procesija prolazila kao što se okite i na tijelovo. Mhm. Dakle, zaista su tu svoju radost pokazali. Pa ja vjerujem da u njihovom mjestu toliko ljudi iz raznih krajeva Hrvatske možda nikada nije ni bilo i oni su to e, shvatili i prihvatili kao isto e, jedan dar njihovoj župi koja je jedina u Hrvatskoj posvećena svetoj Elizabeti. Evo kad već imamo priliku razgovarati s tobom, možemo li čuti neke planove koje e, zapravo bratstvo planira na nacionalnoj razini za Franjevački svjetovni red u ovoj idućoj godini? Pa evo, e, imamo u planu da e, ispravljena konstitucije i pravilo tiskamo i to bi i do listopada kada je nacionalni Eh, kapitul. Ja, mi svake godine imamo nacionalni kapitul, a svake treće godine izborni nacionalni kapitul. Zatim sudjelujemo u eh, i to potičemo i niže razine eh, područja i u mjesnim bratstvima u tečaju Franjevačke misionarske karizme koji je u cijelom Franjevačkom redu i u cijeloj Franjevačkoj obitelji E, sada nastoji se upravo ono, krenimo iz početka. Mhm. E, jedan e, od većih događaja će biti na godinu sve Franjevački susret koji bi se trebao održati 18. i 19. rujna u Zagrebu uz obljetnicu Franjevačkog reda na kojemu svakako mi isto zauzivamo mjesto. Nastojimo upravo što više raditi na tome da ulogu bratskog animatora iz Franjanskog svjetlnog lida sa Franjevačkom mladeži e, da i tu službu što bolje braća i sestre upoznaju i da zaista budemo povezani, jer smo na istoj karizmi, pa da onda jedni drugima budemo i potpora u djelovanju. Evo Mato, ja bi s tim riječima i završio da si krenemo iz početka, jer kao što kaže Sveti Franjo, nismo do sada ništa učinili. E, imaš li ti još kakvu poruku za svoju braću i sestre? Pa evo, e, želim da ove topli dani, da ih zagriju što bolje da žive svoj franjevački i kršćanski poziv. Hvala tebi Mato, pozdrav, bio je ovo nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda koji nas je izvijestio o susretu hodočašću u Jalžabetu gdje su se okupili predstavnici Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Ponovno ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, nakon toga se vraćamo u studio. she's perfecta. 17 sati i 29 minuta i dalje slušate emisiju Poziv u svijetu. Došli smo do drugog dijela emisije i sad ćemo vam predstaviti naše goste. To su Daniela Rebac, kao što smo već rekli na početku, iz Franjevačkog svjetovnog reda Dubravka, Dubrava, Dubravka sam skoro rekao. I brat Mislav Cvitković iz Franjevačke mladeži, inače student fizike, on dolazi iz e, Gospelurske, ako se ne vada. Da, jel tako? župe Gospelurske. Prvo pitanje koje uvijek postavimo našim gostima, a to je kad ste se prvi put susreli sa Franjevačkom mladeži, budući da jedno i drugo dolazite najprije iz Franjevačke mladeži, a onda ti iz Franjevačkog svjetovnog reda. Možete jedan pa drugi. Pa evo, ja sam se prvi put susrela, e, budući da sam ja rođena i odrasla u Hercegovini, na jednom susretu mladih e, koji je bio po ljeti u Širokom brijegu i zanimljivo je da je to bila Frama iz Osijeka koja je svake godine dolazila e, na taj susret isto tako i meni je bilo čudno kakva je to, jer su oni taj put su pripremili jednu predstavu za taj susret. Ja sam mislila da je to neka dramska grupa, evo ta Frama, jer to meni baš tada još nije bilo ni poznato. A to je bilo još nekada davno, možda 96. ovako mhm. nešto. I onda kasnije se ta Frama osnovala i u mojoj župi. I tada sam krenula, tada sam već pomalo znala šta je to i naravno ovaj, dolaskom na studiju ovdje, onda sam i nastavila svoj život u bratstvu Frame, a evo sada i u Franjevačkom svjetovnom redu. Koliko, koliko ti je Frama pomogla u tvom studentskom životu ili odmogla? Pa Frama je, Frama je, evo najprije ću reći pomogla, zato što e, prva stvar je to što sam se recimo odvojila od svoje obitelji sa 18, odnosno 19 godina i to su zapravo najbolji i najiskreniji prijatelji koje imaš i ljudi na koje stvarno možeš računati, na koje se možeš, možeš osloniti zatim duhovni asistent koji je stvarno evo pri ruci uvijek a s druge strane naravno to zahtjeva i malo žrtve ono neko slobodno vrijeme koje bi možda neko utrošio na nešto drugo e, onda će potrošiti uvjetno rečeno na framu i na one obveze koje frama nosi ili na nekakvu aktivnost e, tako da evo jedan primjer mi animiramo večernju svetu misu nedjeljom i prije toga se sastajemo na probi u 16.30. doduše sad je to izraslo jedan zbor mladih u kojem također pjevaju i framaši i neki mhm. članovi FSR-a, ali e, onako, to je isto jedna žrtva, onako nedjeljom popodne, proći pored Maksimira gdje, gdje je sve puno šetača i doći na misu u Dubravu da bi tamo probao sat mm. i mhm. pol prije te sve te mise. Ali to je zapravo jedna E, to zapravo nije teško, evo kad se to nešto voli, tako da i nije zapravo vi više dobivate nego oni koji šeću. Pa eto. Mislave, kada bi ti nekom trebao objasniti što je to frama, kako bi rekao, iz svog iskustva? <laughs> E, mene to pitanje baš dobro pogađa s obzirom da sam ja prošao i sjemenište Franjevačko u mhm. Sinju, znači upravo zato sam na tek godinu i pol dana i ako ja znam za Framu od je osnovana u Sinju jer sam mhm. odrastao u Franjevačkom okruženju. Tako da ja vidio sam i onu perspektivu, ajmo tako nazvati u navodnike, onu, rekao bi jednostavno to je jedan put pravog Franjevačkog poziva takvog da nije svećenički ali to nikako ne umanjuje njegovu vrijednost. Mm. Nego samo odražava jedan drugi način življenja toga poziva. Jer e, i naš statut, ako ćemo gledat formalno, i naš život, ako ćemo gledat stvarno, realno, inspirirane su upravo Svetim Franjom i njegovim onim što je on napisao, njegovim pravilom. Je li ti bilo lakše živjeti Franjeva što u Sinju ili u Zagrebu? iskreno lakše mi je živjeti u Zagrebu. Ma da. E, radi, čisto radi sredine. E, s obzirom da ja ne dolazim baš iz Sinja, nego iz Karakašice, jednog sela mhm. pokraj Sinja, gdje je e, sredina je, izrazio bi se, malo restriktivnija. Gdje se svi međusobno poznaju i onda je e, prisutna je jedna tradicionalna vjera. I tu je onda teško odudarati od tog tradicionalizma u vjeri što je danas, mislim da je jako potrebno. Da vjera preraste iz tradicionalne vjere, formalne vjere u duboku vjeru. Evo, rekao si da si godinu i pol tek u Framiju, ali s obzirom na dosadašnje iskustvo, možeš li ti sada zamisliti svoj život bez, bez Frame, bez e, zajednice, bez svih onih koji si upoznao? Pa jako teško, zato što je većina, mislim 99% mojih prijatelja je upravo Saframe i to su mi ujedno i najbolji prijatelji. Velik dio mog duhovnog života je zapravo život u Frami s Framom. Onaj koji nije je u sobi, znači osobni, mhm. a sav ostali praktički je u Frami. Tako da bi... Frama mi zapravo predstavlja duhovnu stranu života dok sam tu u Zagrebu, dok studiram. mm Kad ne mislim na studij, onda sam pre, prepušten duhovnom, duhovnoj strani života i rekao sam, kad ne osobno i onda u zajedništvu s Ramom. Evo, oboje ste studenti, kako vi zapravo vidite taj život studenta u svakodnevnoj komunikaciji? Mogu li oni na vama vidjeti da ste vi zapravo dio Franjevačkog bratstva? Je li to uopće bitno da oni to vide na vama? Pa, mislim da je kako se, tako, kako se kaže u našim dokumentima, bitno je svjedočiti Krista životom i riječima. E, I uvijek treba gledati na okolnosti, na prilike u kojima je to moguće. Sad konkretno e, primjerice kad smo imali seminar iz obiteljskog prava, onda kad se razgovara o nekim osjetljivijim pitanjima, naravno da ćemo e, izraziti svoje stavove koji su e, zapravo kršćanski, franjevački, odnosno kršćanski E, tako da se tu u jednu ruku i odudara, ali evo, nekako u ovom svijetu, nažalost, naviko si na to da, mhm. e, ali evo... Ali vide se neki pomaci. Vide se pomaci, tako da nije, nije to nekako ni teško. Mhm. Je li vas netko nekad nešto pita? kada drugi možda idu negdje van, vi kažete da je to na framu ili... Pa da, ja sam baš upravo to htio reći sad, e, kao odgovor na vaše pitanje. Znači, bez obzira na moj subjektivni dojam toga, e, dosta o tome govori činjenica da meni često, s obzirom da sam ja isključivo prirodoslovni faks, znači egzaktni, fizika, mhm. dosta ljudi pristupi i pita e, čime se ti baviš u slobodno vrijeme, jednostavno prepoznaju e, neki mir mhm. koji potječe, naravno, od suživota u frame. To je isto svjedočanstvo. Da, to je isto svjedočanstvo, prvenstveno. I, I to posebno, moji su profesori većinom vjernici, iako mediji to drugčije stalno tvrde. Pa onda kad profesor neki progovori kao vrhunski stručnjak u području neke fundamentalne znanosti kao što je fizika, kad progovori o tome, onda mnogi pristupe upravo meni, još kolega Framaša koji su sa mnom na faksu, pa nas, baš nas pitaju mhm. neki komentar u vezi toga da im malo pojasnimo to, a to već nešto znači, da ljudi nešto prepoznaju u tebi. I to, to je očit dokaz, mogu reći, da mi svjedočimo nečim, ali istodobno i poticaj za daljnji takav život. Jer stvarno je velik poticaj kad vam neko dođe i kaže da je u vama prepoznao neki mir koji ne može naći u ovome svijetu, koji neće naći u nijednom kafiću i nijednom izlasku na večer. Mhm. Daniela, ti si krenula i korak dalje, tako da nisi ostala samo na Frami, na Franjevačkoj mladeži, već si prepoznala zapravo i, da tako kažemo, korak više si napravila prema Franjevačkom svjetovnom redu i evo odnedavno si zapravo i zavjetovani član Franjevačkog svjetovnog reda. Evo jesam točni od sinoć, <laughs> znači od sinoć na, na podvečenom svetom misom imali smo obred zavjetovanja u našem bratstvu. Zapravo je to bila prva grupa zavjetovanika uopće, e, s obzirom da je crkva blagoslovljena i stavljena u uporabu tek prije deseta godina. Najprije je nastala frama, a onda evo nekoliko framaša je e, pokrenulo tu inicijativu, došla je zapravo od nas da se pokrene Franjevački svjetovni red. Evo osjetili smo nekako to da je vrijeme, da je to sazrelo u nama, i evo, hvala Bogu. E, ja mogu reći za ovo proteklo vrijeme e, simpatizerstva i novicijata, jer mi smo svi zajedno, budući da je bilo i framaša i neframaša, prošlo i to simpatizerstvo, da je to i novicijat, da je to zapravo bilo stvarno jedno prekrasno vrijeme. E, nekako ga znam nekada usporediti sa onim vremenom prve Franjine braće, jer je nas u novicijatu bio jedan simboličan broj, nas 12 je bilo hmm. većinu novicijata. Pa onako kad su oni se skupili, kad im je bilo baš ono prvo jedno lijepo vrijeme, ali sad evo e, slijedi i samostalna uspostava bratstva, budući da smo do sada bili dio mjesnog bratstva Kaptol, i ovi malo ozbiljniji koraci i malo konkretnija prisutnosti u crkvi i u svijetu pa evo vidjet ćemo. <laughs> Kako Osjećaš li da, je, da si napravila veliku promjenu u odnosu na, na Framu ili misliš da ti život jednostavno ide dalje u tom franjevačkom duhu da je to ono, prirodan proces? Pa za mene osobno Fizički proces, da tako kažemo. <laughs> za mene osobno je to prirodan proces. E, ja razumijem da ima dosta mladih koji tu dođu i koji prođu kroz framu i ne mora nužno završiti svatko u Franjevačkom svjetovnom redu. Ali dobro je i oni kad dođu, e, nešto je ostalo, nešto je posijano, evo, nešto su čuli, vidjeli, doživjeli, što će ostati kod njih za život. Ali za mene osobno je to zaista jedan prirodan proces, jedan prirodan nastavak i nije tu bilo nekakvih velikih lomova i prijelaza, nego stvarno doš, da je, ovaj, osjetili smo svi mi framaši i ja osobno koji smo nastavili taj svoj život u Franjevačkom svjetovnom redu kao produbljivanje tog svog poziva. Mhm. Evo, i mi smo dosta nam, e, dosta su nam i susreti naši, e, koncipirani su onako naravno malo ozbiljnije nego framaški, ali imaju tu tjednu dinamiku kao i framaški i teme su dosta slične, malo se onako možda dublje ulazi ovaj u, stvar, u detalje, ali evo tako da je nekako to bilo stvarno jedna produblj, jedno produbljivanje i kako kod nas nije taj FSR bio toliko ni poznat u našoj crkvi i među vjernicima koji tu dolaze, onda su to fratri znali predstavljati kao framu za odrasle, pa evo tako nekako. Ono što Frama i FSR daju je taj zaista nevjerojatan osjećaj zajedništva međusobne povezanosti. To je ono što, za što ostaju uskraćeni svi oni mladi koji svoje slobodno vrijeme možda provode negdje drugdje. Koja su vaša neka najljepša iskustva zajedništva sa susreta hodočašća na kojima ste bili, a siguran sam da ste kao framaši putovali ili... Pa evo, meni je upravo sad svježe iskustvo i ono po čemu sam ga zapamtio, susret u Varaždinu je to zajedništvo. E, još pogotovo što sam ja išao sa svojom framom u sklopu frame grada Zagreba. Na toj misli ja sam jednostavno sa 22.000 ljudi, malo više, osjetio ono zajedništvo kakvog se može iščitati u dijelima apostolskim. Ono zajedništvo prvih kršćana. Mm. Što u nekim dijelovima današnjeg života prosječnog kršćanina nedostaje. Vi kad pogledate neke naše mise, one su toliko formalne da nema tog zajedništva. Vjernici se ne poznaju međusobno, kao što su se prvi kršćani poznavali. A to zajedništvo pruža upravo Frama. Ovo u Varaždinu je bio jedan primjer, ali e, meni je Frama jedna, jedan od najznačajnijih pomaka u mom duhovnom životu je bio upravo taj doživjeti to zajedništvo u liturgiji. Da mi svi sjedinjeni se sjedinimo sa Kristom u sakramentu. Mm. I meni je to najvažnije iskustvo, najveće iskustvo koje mi je Frama pružila upravo. Spomenuo si dakle i susret u Varaždinu, 22 tisuće ljudi koji su bili u jedno ime tamo prisutni, koji su mislili isto cijelo vrijeme, što kažu drugi s kojima si bio, jesu li oni imali ta ista iskustva kao i ti? Pa Varaždinom od svih s kojima sam ja i, i ti riječi podijelio, svi su bili zapanjeni u pozitivnom smislu. Nisam čuo ni jednog negativnog komentara, posebno tim zajedništvom, očitom ali stvarno očitom ljubavlju pris, prisutno među to, tom mladom našom braćom. Mm. Kad vi vidite da crkva ima mladost, ima ruke koje će preuzeti. Da nije puka institucija formalna kao što, opet se <laughs> osvrćem kao što mediji stalno i tu sliku promiču. Vidite da, da postoji duh u toj crkvi. Najvažnije je da postoji u mladima. Mm. Daniela, E, pa meni je puno, puno susreta ostalo u sjećanju, ipak ja imam dosta staža u toj <laughs> frami. Pa evo ja nažalost nisam mogla biti na ovom posljednjem susretu mladih, ali sjećam se Šibenika, sjećam se Pule, sjećam se čak svjetskog susreta mladih još 2000-te u Rimu. E, to su sve neki veliki susreti. Sjećam se, Trsat je bio moj prvi susret e, i to je za mene možda bio ovako, posebno iskustvo. jedno Isto kao iskustvo, i za njega ovaj susret, da, to je. Pa vjerojatno je tako nekako to. E, to je za mene bilo posebno iskustvo, baš taj osjećaj zajedništva i to, e, sjećam se tog trsata i zadnjeg dana kad je padala kiša i kad se naravno jeo framaški grah mm. <laughs> i kad se to pokušavalo balansirati e, balansirat onako kad trebaju četiri ruke, a ti imaš samo dvije i kad moraš sve držati kišobrani grah, <laughs> e onda imaš dvije ruke od drugog framaša koji ti malo pomogne. I to ne znam, neko iskustvo, e, svakome je možda čudno kako framaši znaju čak jednim drugima za rođendane poklanjati vreće za spavanje. Mm. Nema je to stvarno jedan potreban rekvizit. E, I tako ne znam, to ni, uopće nije problem. To je stvarno jedan način, još, još jedan od načina produbljivanja zajedništva. Nešto si podijelio, e, i, e, i, i u toj nekoj jednostavnosti tog spavanja u tim vrećama i od tim, ne znam, nija, e, od tog dijeljenja graha i tjestenine e, i naravno sve to prožeto onako sa, onom sposobnošću slavljenja, jer Frama je za mene neko mjesto, zaista mjesto gdje se zna slaviti Boga gdje ono se zna to nije isprobao ne zna što je propustio. Ne zna što je propustio. <laughs> E, na samom početku Franjevačkog svjetovnog reda, kako ti zapravo vidiš taj Franjevački svjetovni red u budućnosti sa jedno filozofsko pitanje, naravno, e, trebaju li ga potpunosti mlade snage preuzeti, treba li Franjevački svjetovni red postati više unutar samostana ili treba ići izvan samostana, akcija ili kontemplacija? Pa, e, pa i Franjo je pitao to pitanje, akcije ili kontemplacija i dobio je odgovor jedno i drugo. Mm. Pa možda je e, jedno bez drugog ne može, kako je jedan e, fratar rekao u našem samostanu kad smo imali jednu karitativnu akciju, evo sad smo ovo napravili, napravili smo vertikalu, paketići za djecu su pred Božić bili spremljeni, a idemo sad malo u molotvenu dvoranu da riješimo i ovu vertikalu mm. <laughs> nakon horizontale. Jedno bez drugog ne može. A sad to pitanje kako izgleda u budućnosti, e sad, e, bit će onakav kakvim ga mi napravimo, taj Franjevački svjetovni red, jer čine ga ljudi. I svako bratstvo zapravo kako osjeća potrebu i kakve su sposobnosti braće i sestara unutar bratstva, tako će i djelovati. Mm. E, naše bratstvo, evo, ako Bog da kad se uspostavi, e, je za, na samim je počecima i malo je ne može se očekivati da ćemo mi raditi neka tako velika dijela kao što su prihvatilišta za beskućnike primjerice jer e, trebamo biti svjesni i nekih realnih mogućnosti ali isto tako trebamo biti djelatno prisutni a što se tiče toga jel trebaju preuzeti mladi ili stari pa mislim da trebaju jedne i drugi naći mjesta onako na način na koji oni znaju i na, na način na koji se oni mogu dati u tom bratstvu i Franjevačku mladež i Franjevački svjetovni red teško je zamisliti bez duhovnih asistenata koliko su vam oni pomogli u vašem razvoju. E, što se tiče mene osobno, ja sam, evo, dosta duhovnih asistenata je došlo i prošlo kroz bratstvo kojima sam ja bila. E, zbilja mogu pomoći i zbilja tu su kad najviše treba u nekim teškim životnim situacijama osoba na koju se može osloniti za razgovor, za sakrament pomirenja. E, sve te mise koje oni slave, duhovne obnove koje predvode klanjanja, to su sve posebna, posebna iskustva i e, zapravo možda je najvažnije imati povjerenje u tu osobu duhovnog asistenta. On je zapravo i u, tu ime Franjevačkog prvog reda i trećeg samostanskog reda i u ime crkve jedan svjedok nama a s druge strane e, možda je onako teško, teško se možda i mladim ljudima onako i otvoriti nekome i, i, i zato, zato je baš potrebno to povjerenje i, i stvarno evo sad sam stvarno ostala bez riječi, a mhm. evo sa, za naše sadašnje duhovne asistente u Franjevačkom svjetovnom redu imam samo riječi pohvale. Pretpostavljam da će Mislav reći isto. E, ja ću se samo nadostaviti na Danielu ono što je ona rekla, znači te sve uvjete naš je duhovni asistent uspio ostvariti. Znači on je jednostavna osoba koja je nama se približila tako da mi imamo povjerenja u nju. A druga stvar što on svjedoči svoj poziv eksplicitno pred nama i što on e, daje smjernice u svim velikim pitanjima i sam prepozna ta pitanja ako neko ima strah se ili ga je sve sramo obratiti tako on će sam pristupiti pitati i pomoći mhm. i zaista je jedna mogu slobodno reći životna smjernica koja može prepoznati kritičan trenutak i u njemu reagirati i pred sam kraj, što biste poručili onima koji možda nikada nisu dosta čuli ni za Fram, ni za FSR, koji sad prvi put slušaju Radio Mariju i slučajno su došli do ove emisije, čekaju vašu poruku? Pa evo, mi smo pokušali, ostali smo živi, probajte i vi, nije tako <laughs> strašno. Čak je prekrasno jedno iskustvo, samo probajte. Pa ja bi evo samo jednu u navodnike sitnicu naglasio koju današnji svijet nikako ne može dat, a Frama će svima koji se imalo pitaju da, a to je mir. Marija je majka mira. Ono što današnjem svijetu fali je mir. I ja sam najviše zahvalan Frami radi mira kojeg sam stekao, duševnog mira. Hvala vam na vašim životnim iskustvima, na svjedočanstvu. Siguran sam da će neki slušatelje to potaknuti da malo dublje razmišljaju o svom životu i da možda nađu neke nove poticaje za svoju svakodnevicu. Poštovani slušatelji, evo pred kraj smo emisije, mi ćemo se odjaviti u ovom trenutku, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, emisija Franjevačkog svjetovnog reda, budite s nama ponovno kroz mjesec dana, pozdravljaju vas Dominik i Igor, do slušanja, mir i dobro. vidim samo tugu u tvome